Moeses en die Israëlieten het toe hier die lied vir die Heere gesing, ek wil oor die Heere sing, want hy is geweldig groot, hy het paard en oorlog wel in die sedert gesmeid. My kracht en my sterkte kom van die Heere, hy gee my die oorwinning, hy is my God, ek wil omloof, hy was my voorouderse God, ek wil sy naam verhoog, die Heere is een vechter, sy naam is Heere, die Faroese oorlog wel en weermag het hy in die sedert gegooid. Die dapperste van die faroese officieren het in die rietse verdrink. Maar sas water het oor hulle toegevou, hulle het soos een klip in die dieptes weggesink. Die rechterhand, jere, is sterk. Die rechterhand, jere, verbrijzel die vijand. Die is geweldig hoog, die verpletter hulle wat te probeer teenstaan. Die woede baas los, die verwoes hulle soos vier wat gras verbrand. Die het op die water geblaas en dit het opgedaan. Die water het opgestapel soos een meer, waters in die middel van die seder dit soos ijs gestol. Die vijand het gesê, ik zal hulle achterna sit, ek sal hulle inhaal en vernietig, ek sal hulle plunder, ek sal my op hulle wreek, ek sal my zwaard uitblik, ek sal hulle met geweld verwoes. Toe op die seder geblaas het, het die seder oor hulle gespoel. Hulle het soos lood gesink in die massa's water. Wie van die goede kan met die vergelijk word, Heere? Wie is so hoog en heerlik soos hy? Wie is so vrees aanhand groot? Wie kan zulke wonderen doen soos wat u laat gebeur? Hy het die rechterhand uitgesteek, die aarde het die vijand ingesluit. Hier die volk wat u gereed het, leie met liefde, hy sal hulle leie met die kracht naar die plek waar hun naam heers. Die volke sal daarvan hoor en begin bewe, die kele van die inwoners van die land van die Filisteine gaan te trek. Die leies van Jerom raak lam van die skrik, die sterk mannen van Moab's knieklap teen mekaar, die wat in Kanaan woon se moed sak in hulle skoene, verskrikking en vrees oorval hulle omdat hy so sterk is. Hulle sal tjoepstil wees, jere, as die volk by hulle voorbij trek, die volk wat hy vir jezelf gekoop het. Hy sal hulle inbring en laat woon op die berg wat aan u behoort die plek wat u gekies het as woonplek, jere, die heiligdom wat u gemaakt het met die eie hande, jere. Die Heere zal regeer voor altijd, ja, altijd. Werkelijk waar, toe die perde van die faroe, sy oorlogwaans en hulle bemanning dier die sedert wou gaan, het die Heere die water van die sedert op hulle laten stort. Die Israëlieten was reeds droogvoets dier die sedert toe dit gebeur het. Miriam was een vrouwelijke profeet, Zij was haar onze sister, Zij de tambourijn gevat en al die vrouwen het achter haar aan gedans terwijl hulle op tambourijnen slaan. Miriam het vir hulle voorgesing, sing vir die Heere, want hij is geweldig hoog. Paard en ruiter het hy in die sedert gegooi, Mooses het die volk toe weggeleid van die rietsee af. Hulle het maar die seer woestijn getrek. Drie dagen lang het hulle dier die woestijn getrek en geen water gekry nie. Toe hulle by die plek Mara kom, was daar uiteindelijk water. Die water was echter brak en hulle kon dit niet drink nie. Dit is hoekom die plek Mara genoem is. Die volk het toe bij Mooses gaan kla, wat moet ons dan drink? Mooses het hulp by die Heere gaan soek. Die Heere het vir hom een stuk hout uitgewys. Hy het het gevat en in die water gegooi. Dit het die water drinkbaar gemaakt. Dit was hier bij Mara waar die Heere die volgende reling getref het om hulle te toets. Als jullie goed luister naar die Heere jullie God en doen wat vir hom reg is, gehoorzaam is aan sy wette en reels, dan zal ik jullie niet diezelfde dingen laat oorkom als die Egyptenaars niet. Ek is die Heere wat jullie gezond zal hou. Toe hulle van Mara af weg is, het hulle by Elim gekom. Daar was een oase met twaalf fonteinen en 70 palmbome. Hulle het daar kamp opgeslaan.